Jimat punya cerita dengan judul Dadi Koncone Demit. wiwitane neng sekolan rikala taun sewu sangatus ulung puluh. Wiwit teko sekolah watoro jam 6 seprapat nganti wancini mlebu kelas jam pitu. Sing jenenge suto isih tetengokan ono teras perpustakaan sekolah. Guru BK sing pirsa murid kelas 5 iku denger-denger nuli nyedai. Didangu yogini ora agi mlebu kelas. Sutomung meneng bayi. Meripati melek ombo kaya lagi nyawang barang sing ono ngarepe. Apa kue lagi loro to, Suto? Suto ramang suli, panyawangi kotong. Guru bekanuling nuling grayang batu ewe, Suto. Batu ewe Suto semlenget. Naliko mirsani praupane suta guru BK kuwi pirsa menawa mripate suta abang. Mula suta banjur dituntun tumuju ruang OKS. Nikola Pak Sayet ketingalipun suta nembe sakit, aman apa dereng sarapan? Lari-lari sak mangkirak mboten nengenaken bab sarapan. Kata-katahipun sami milin jajan nadian kolo-kolo jajan ingkang dipuntumbas menika mboten sehat jalaran ngandut bahan pengawet mila gampil sanget kenging penyakit kalau mangsa malah keluarganipun ingkang kirang ketosaken jajan ingkang dipun tebdolare leres pak Lajeng kerson jenengan, suto kedatipun upokoro menepo kados pundi. Suto kersanipun ngasuh wonten kamar UKS Rumiyin, kalian badi kulo tumbasakan sarapan wonten kantin, Ningali mangke kados bundi kawontenan selajengipun menawi saged saras nggih kapure mlebet kelas. Dene menawi tasik benter nggih dipun teraken wangsul kemawon. Prayogi menika Pak Sayid Sarujuk. Guru BK ngasto sego saka kantin arep diwenehake sutawa. Nanging sepiro kagete bareng mlebu ruangan UKS Pirsa suto mlumah karo kejet-kejet cangkeming greng-greng mripate abang medeni melilik-melilik semu malik guru BK bengok piringe ceblok guru-guru liyane pating bleber marani ruang UKS Pirsa kahanane suto Pak Sayid nuli aweh paroyoga murih guru BK sing kami weden digawa ngalih Pak Sayid banjur nyedak lan ngupokoro suto. Sajai Pak Sayid perso menawa lorone suto rasa baini. Ono barang alus yang melebuni ngeragani bucah kui. Kue kui siapa? Suto ramang suli. Rainan itu mengonyawang pian ruang UKS. Ngerengi soyong kegirisi. Kahanan ngengkeng guru-guru sing ngipati kedadian iku podo sumelang. Panggunanmu rano kini, mula balio menyang dang kamu kono. wuwuse Pak Sayid. Aku iki kancane. Kancane sapa? Yo kancane kancaku iki. suta kuwi bocah sekolah. Selagine kowe kuwi bangsa alus siji karo bocah iki. Aku wis suwe dadi kancane. Yo kene aku kok mbok tundung. Bocahe wis sekolah, aja kok ganggu. Suarane Pak Sayid rodok soro. Mbah. Aku wegah lunga. Aku wis dadi Pak Sayid banjur nundung demit sing manjing rogane suta nganggo cara sing diduweni sak suwene iki. Sakwise diwacaake amal-amalan dening Pak Sayid, suta katon lemes nuli turu. Guru-guru ambekan landung ngira menawa demite wis oncat saka rogane suta. Nanging ora gantalan suwi suto tangi jenggelek lan gereng-gereng maneh meripate mendelik. Kahanan mau jalari bingunging para guru. Pak Sayid mekas supaya kahanane suto sing kaya ngono mau ora dikandhakke marang murid-murid liyane supaya ora sangsaya rame. Pak Sayid banjur ngaturi guru paling tuwa ning sekolahan kono asmane Pak Dibyo. Pirsa kahananing suto, Pak Dibyo. Pirsa enggal samekta ing gati ngupakara sing lagi kesurupan. Pak Dibyo kanthi sabar bisa ngrimuk lelembut mau supaya orang ganggu gawe suta. Lelembut iku kondo gelem lunga lamun dipethuk Mbah Kliwon. Pak Dibyo ora mudeng sapa sing digarepake Mbah Kliwon kuwi. Salah si jini guru duwe inisiatif nemoni salah si jini murid sing omai orado soko sutoh. Soko wangsulani murid sing ditakoni mawono keterangan kang gumatok ngenani Mbah Kliwon. Pak Yono, pesuruh sekolahan banjur diutus marani Mbah Kliwon ing desa. Wekasane lelembut sing manjing rogone suto kasil ditundung dining Mbah Kliwon. Sakwise kasil nundung demit saka rogone suto, Mbah Kliwon banjur diajak mlebu ruang kepala sekolah. Dene suto durung entuk ngalih saka bet UKS. Dheweke ditunggoni Pak Sayid lan Pak Dibyo. Suto wis katon pulih lan normal, Pak Dibyo banjur ngajak ngomong kanthi ati-ati. Suto. Dalem, Pak. Aku sapa, Le? Pak Dibyo. Ya gene iki mau kowe ora mlebu kelas. Pak Dibyo ndangu kanthi laras kang kebak asih. Suto rawangsulan mung plunga-plungu sajak bingung. Kowe mau menyang endi wae kok ora mlebu kelas? pandangune Pak Said setengah mancing. Durung nganti sutawe wangsulan kepala sekolah rawuh dituturi Mbah Kliwon. Panjenengane mrayogake supaya suta inggal diterke mulih bayi. Kepala sekolah wis ngerti kahanane suta saka Mbah Kliwon. Miturut Mbah Kliwon yen suta ora inggal mulih lelembut mau bakal manjing rogone meneh. Mbah Kliwon sagung sadani suto nganti waras tenan nanging kudu digawa menyang omai ing desa kono. Mbah Kliwon nuturake anane suto nganti kepanjingan lelembut jalaran wingi sore dheweke melu tanggapan jaranan ning tangga desa. Dene sing dikon mlebu anggone suto dening pawangi jaranan kapitung demit anyar saka danyangan kono. Demit mau rumongso seneng mapan ono onggoni suto, mulora gelem lungo senajan pentas jaranan wis rampung. Iki cerita sing tak kirim ke kanggu tim jimat. Salam jimatres, salam misteri. Aum.